Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami. Ay. Ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero. Ella está conmigo porque tanto yo fui que la lleva pa'l cielo. Me pongo los guantes, entro pa' tu casa, mami, para robarte. soñando con vida antes, y también yo puedo ser tu amante. Ah. Y entro pa' tu casa, mami, para robarte. Soñando con vida antes. Y si tú quieres, yo puedo ser tu amante. es que llámame si este bicho quiere comer. Mato y moro por usted, solo, solo por usted. Me gustan bonitas como usted. Esta noche contra la pared. Tú eres mi gata, la que trata que no meta la pata con la o con las cosas malas. Eres la que estuvo cuando no había nada y la que estará cuando juntemos mucha plata. Mami, me gusta el deporte europeo. Como tú caminas, mami, no lo creo. Y si tú no estás, yo ninguna quiero. Yo solo estoy puesto pa' ti, mi amor. Yo por ti, tú por mí, ya lo Ahora yo te pienso todo el día. Antes tú me pichabas, ahora tú eres mía. ¿Quién diría que tú a mí me gustas como me gustan las prendas de Jordan? Mientras tú me besas, mi bolsillo está que engorda. Yo por ti, tú por mí, mami, es la hora. No me rompa el cora y ese flow violento Mata tan tan tan te la echo adentro con tus movimientos que me pongo inquieto y el que te toque un pelo lo dejamos tieso me, pongo los guantes y entro pa' tu casa mami para robarte eh, soñando con vida antes y si tú quieres yo puedo ser tu amante Y es que llámame si este bicho quiere comer mato y muero por usted solo solo por usted me gustan bonita como usted esta noche contra la pared un me provoca por tus ojos. sé que tú estás en la nota. A mí me gusta cuando tú te me pones bien loca, porque te me subo encima y te me alborota, loca, no. No puedo decir que me hace falta mi amor. En mi habitación fumando no un blog. Pasando la cabrón. A ti siempre se te sube ese mahón y me pongo los guantes. Este es gran, el que se pone la gorra para atrás y en la cama te hace blan blan. Hey, diablo, suena, estamos matando. Desde el dono para el trono.